eta BHZ festivala entzuten ginuen, eh, Esteban, eh, Euskoa ere izanen da, olako guneetan ere izaitea garrantzitsua da? Bai, biztanena tokiko eta albezain eh, eskuragarri izan behar gira, bai eh, enpresan eta egunguzietan, bain baita ere olako pesta edo ekimenetan eh, biztanena ontsa dela guretako proiektu, horako proiektu ekin beraz bada hageman bat ala ere eh, egiten dena, izan, bezakit, haipatzen eh, diren direlarik itzorduludiak, bada edaz egi urratxe, badire horako horako guneetan, bada lanketa bat egina dena, zinez horako proiektu ere bai, eh, bideratzeko euskoak definitzen dituen baloretarat. Bai, hor uh, euskararen zat eta eh, tokikoaren zat, eh, bai lujama adibidez den uh, ekitaldi batian, gehantzitsua da guretzat presan izaitia alako uh, beh baloreak dituzten uh, egitasmoetan eta ekimenetan, uh, baita ere gero lan egiten dugu haiekin, jakiteko nola erabiltzen ahalko dituzten euskoak, ze xarean, ze hor nitzaile ukaiten dituzten euskoz pagatzeko eta tokikoa, uh, eta sustatzeko. Justuki, eh, belan egiten duzen kidekin, enpresekin, elkarteekin, zoin dira eh, duda undienak edo kezka undienak? Eh, Geroztak kezka gutxiago badira, hasta pelian baino askoz gutxio, um, nagusia orain eh, da be eh, hori eh, uh, tokikoa ukaitia. Mainen uh, oa edatzen ari den poliki, poliki eta poliki badira zinez eh, mail eta eta ahlo guzietaik gure sarean, orduan ez dira soberak ezkatzen, erakusten dugularik gure enpresa sarean diren um, beste uh, eta uh, ah, bai, me hori erabiltzailean eh, aldut eta e, zer nahi atxemaiten dituzte aterabide bezala euskoen gastatzeko eta arazorik gabe orain. Kontrol bat bada horren inguruan, preseski, um, betetzen darik paper bat elkarte bat entzat, edo da zein den ornitzailea, ze produktu hartzen den, eusko elkarteak be kontrolatzen du hori, zein diren ornitzaileak, e, zinez baden hartu bat, elkarte eta beraz hoien Elkarte ez, baina eh, enpresa bat eh, sartzen delarik eh, sarean, uh, bai emaiten ditu bere uh, tokiko ornitzaileak eta bar, uh, behar bali baditu beste tokiko eta kontsailuak emaiten ditugu, eta gero ba, kon kontrol, ez dute kontrol kontrolarik, baina berriz egiten gira, ideakiteko nola pasatzen den, eta bereziki udantan berriz lan hori eginen dugu, bakarrik uh, segurtatzeko, be sarea untsa edatzen ari dela, eta be, gure sarean diren enpresa asaktako mertxantek eh, konten direla. Eh, justuki, esarean eh, asartuak ez direnak nola konbentzitu? <laughs> nola konpentzitu. Eh, nahi badute urratz bat egin e, zat, pentsatzen dut urratz polita dela, parada polita, tokikoari lehentasun bat emaitia, baita ekologiari eta euskararen zat, simple bat dela, ez duela indar honirit handirik uh, galdetzen, baina gero segur girela sosori ez dela joanen eta ipar sustatzeko urratxe dela, ikanen duke. Mm. ziren ere gare baten, engualdeko engualdarekin ahemanak behin izanen eh, zirela, eta atuko zela gaba eskoa, engualdeko eh, zati baterat, hortan uh, ziste horrenik? Bai, bai, hortan gira, bolenik uh, lehen urtean eh, dut uh, lan, uh, lan baina uh, be E, datzen ari giren e, arabera, orduan, e, eskaera geroztagiago uh, biltzen ditugu egualdetik, uh, osatzen ari gira, tokiko talde batzuekin ahemanak ditugu, uh, diananik bildu ditugu, eta hor galdegin ditugu kontseiduak uh, legaltasun mailan, aztertzeko eta jan beste struktura bat montatu behar dugun edo ez adibidez. Mm lehen hasi ipatzen, Euskoan, be, sartzerakoan, apartaide izan kide izanez, laguntzen aldira elkarte batzu, eh, bada elkarte zerrenda bat, eh, zer da hor laguntza historio hori, nola pasatzen da mendi? Bai, eh, ez da laguntzen ahal da uh, kidetzen zirearik bortxaz izendatu behar da mm, elkarte bat, elkarte nahi duzun lagundu elkarte bat, eta orduan aldatzen nirearik uh, Euskoak Euroen truk, gehi euneko irua duiten da uh, zuk autatu duzun elkarteari. Uh, hori bortxaz, eun euro aldatzen balima dituzu, eun eusko bilduko dituzu, eta guk euskal monetak emanen ditu gehi iru zure elkarteari. Mhm. Eta orduan balintza da, uh, ogoita markidek izendatu behar dute elkarte hori, elkarte horrek uh, xos, uh, biltzeko. Uh, hori, orduan bi, bi aldiz gertatzen da hori urtean, bat hor ustailaren lehenan, eta bestia orduan eh, abenduan izanen da. Eh, hor, eh, beraz, hartzen baditugu egun euro, beraz egun eusko, da, zuk aldatzen duzuna zure elkartearen zat. Ez da, fondo osoa kontutan harturik, eguneko banatzen gero deneri bergauza, ezkenean. Baida, bai, da bako txak aldatzen duenak. Adibidez, eh, zuk eh, zure lagunekin eh, baduzu elkarte bat. adibidez, Euskal Iratiak? Adibidez, <laughs> izendatua izan dena uh, kasiko goita amajaldiz. Ezkira ita Laster. Eta, eta orduan, aldatzen duzuelarik, uh, dituzuelarik euroak eusko entruk, euneko irua joiten da Euskal Iratiari, Eta orduan ez bali maduz ituzue eh, aldaketa haunitz egiten sama bizikitipia izanen da, aldiz eh, aldaketa haunitz egiten bali maduzue eh, mm biztanena sama gerozta haundiago izanen da. Jan mm. nahi dut berdin elkarte batek ukanen ditu laro goi laguntze edo bai. izendatze, eta bestiak ukanen du bakarrik ogoita amak, baina ez du ejan nahi esos gehiu duela. Bai, depeintzen uzen bat diru sama aldatzen duen kideak. Hori da, hori da. Mm. Ikusi dalare badirela eun eta irurugei edo hortik eh, elkarte parte hartzen dutenak zemaki zehatzea zut buruan. Eta bakik irurugei tabik konen dituztela eh, diru laguntzak, hori agertzen da behintzatzen eh, webgunean. E, ogeita mar, ez da gehiagin, berba elkarte bat entzat, e, atxemaita ogeita be, kide, lagunduko dutenak? Eh, ez da, ahas gauza bera, zerbitzu emailea izaitia, da, komertxant edo empresa bezala, da, uh, ba imena ukaitia, euskoen uh, ukaitia um, pagatze titulu bat bezala. Hori uh, legaltasunez. Ba gero, euneko irua ukaiteko, ba izain behar da, zerbitzu emaile, Um, Baina eh, ez eh, bortxaz uh, nolexan um, edo aparte da, aparte da ez da gauza berdina. Eh, ez, ditu hartu, ez ditugu hartu um, hoien uh, gure xarean diren elkarteak jendeak dute izendatu spontanetikoki uh, nahi zuten lagundu elkartean. Eta gero, ogoita amak muga hori, uh, eman dugu pixkat uh, be elkartearen zat ere izan behar zela kotz uh, eh, diru zama bat. ez da amak euro rentzat ez ditugu adibidez uh, uh, be envelopak prestatuko eta bah, bainan izan behar zen pixkat be, konsekantea elkartearen zat, eta gero be, guretzat ere da sarea edatzeko mundu bat, elkarteak behar dute haien sarean eta indar bat egin, bederen mail bat eh, pasarazi, eta hola da ere sarea edatzen, eta niretzat asteko, biziki motibagarria atxemaiten dut euskoen eh, aldatzeko eta erabiltzeko, baitakit giberean nire elkarte sumeak duela irabaziko sospiska bat. Mm. Eta eni azken finean eh, indar izi gari guti gale izten daut. Mhm. Bon, be gure indarrako izuntan, Euskal Iratiak elkartan ebo lagundu. Ez du da, eta eh, beraz hor labur biltzeko, ekaina buka eran girelarik, somat eh, diru banatuko duzi hor kalkuloak asiste egiten? Be, bai, orduan, erran eh, bezala, egun eta behogeita amak eh, mila gutxi gora bera aldatuak izan dira. Bai. Orduan, heldu da, lau mila baino gehiago, eh, tuko ditugula, dintzukunak, eh, eh, elkarte desberdin eta ere. Mm Ez elkarte bat entzat, gutxi gura beraz zemaki bat ezakit kalkulatu zuen, elkarte bat entzat, zenbat, eh, zenbateko diru sartea izango litzateke, Pusat interesatzeko behar bada elkarteak? Habe, dependitzen du eh, zenbat uh, eh, izendatze ukan dituen, eta nola erabiltzen dituzten euskoak bere kideak, baina uh, izaiten alda berreun euro, izaiten alda bosteun, <laughs> lau mila euro arte, lau mila baititugu banatzeko aldiuntan, bai. Mm. Zoin da ondoko pausua, eusko elkartearen zate? Eusko Elkartearen zat, <laughs> garatzea beti, eh, bai, hori bai, ba, hor banatuko ditugu envelopa horiek, biziki motibagarria dena, Ego aldeari begira, ari gira aztertzen, eta gero ondoko urratxak izanen dira be, eh, behitz sartzea, sartzea prestatu, uh, inkestak egin, diakiteko jankideak konten diren, zer behar dugun alatu eta bar, eta hori ez da gauza gutxi izanen, mm -hmm. <laughs> diakinez uh, eh, bat ditugula. Bimila. Uh, Bimila, hori da, bimila erabiltzaile, eta gero kasik uh, laueun enpresa eta elkarte ere sarean. Eta ondotik orduan abenduan izanen da beste euneko iru emaitze hori. Orduan, eh, hor ukanen dugu ere berriz eh, zamaino bat eh, banatzeko elkarte eri, eta ben, elkarte batek adibidez aldiuntan ez banin baditu lortu ogoita amak izendatze horiek, azaroaren ogoita amakan lortzen albanin baditu, ukanen du uh, bigarren etapa edo aldiaren uh, euneko irua, hmm. motibagarria izaiten alda ere. Bajo da bukatuko dugu elkarrezketa. Bai. Eta beraz, eh, bealdiro oro, egiten duguna, gela egiten dugu gure komitei kan, eh, kantu bat autatzea, ea zer den zure autoa, eta be, zergatik autatu duzun hori. Be, autatu dut orekate isa, simplekin maite baitut talde hori. Bon, ebe horrekin agurtuko gira, txalapartat txala duinuekin, eta ramezala uskoan nahi bauzue sartu ezaberantegi, eta eh, kaina bukaera intzin elkarte bat lagunduz. Adibidez, mire esker, mendi bana Mire esker